يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين Enyi mlioamini, msiwafanye marafiki wale walioifanyia kejeli na mchezo dini yenu miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu na makafiri wengine. Na mcheni Mwenyezi Mungu kama nyinyi ni wenye kuamini. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون Na mnapoadhinia sala wao wanaichukulia maskhara na mchezo. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasio na akili. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون سما enyi watu wa kitabu Hivyo mnatuchukia kwa kuwa tumemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyoteremshiwa na yaliyoteremshwa kabla na kwa kuwa wengi katika nyinyi ni wapotofu. Qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل سيما yeah. ni kuambieni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani na amemkasirikia na amewafanya miongoni mwao manyani na nguruwe na wakamwabudu shetani hao ndiyo wenye mahali pabaya na wamepotea zaidi njia iliyo sawa wa idha ja'ukum qalu امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون Na wanapokujieni usema tumeamini lakini hakika wao wameingia na ukafiri wao na wametoka nao pia. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa wa yote wanayoyaficha. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Na utawaona wengi katika wao wanakimbilia kwenye dhambi na uadui na ulaji wao vya haramu. Ni maovu mno hayo wayatendayo.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 Na Mayahudi walisema mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba mikono yao ndiyo iliyofumba na wamelaaniwa kwa sababu ya walioyasema bali mikono yake iwazi hutoa apendavyo kwa yakini yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi yatawazidisha wengi katika wao wasi na kufuru na sisi tumewatilia uadui na chuki baina yao mpaka siku ya kiyama kila mara wanapowasha moto wa vita Mwenyezi Mungu anauzima na wanajitahidi kuleta uharibifu katika ardhi na Mwenyezi Mungu hawapendi waharibifu ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم na lau kuwa watu wa kitabu wangeliamini na wakachamgu hapana shaka tungeliwafutia makosa yao na tungeliwaingiza katika bustani zenye neema. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Na lau kuwa wangelishika Taurati na Injili na yote walioteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi, basi hapana shaka wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao. Wapo watu miongoni mwao walio sawa, lakini wengi wao wanayoyafanya ni mabaya mno Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Enyi mlioamini msiwafanye maadui wa Uislamu walioifanyia maskara dini yenu wakaichezea nao ni Mayahudi na Wakristo na washirikina kuwa ndio wasaidizi, wala msifanye urafiki nao, na mhofuni mwenyezi mungu ikiwa nyinyi ni wakweli katika imani yenu. Na katika kejeli zao kukufanyieni ni vile pale mnapoita kwenda kusali katika adhana, wao huifanyia maskhara sala yenu, na hukuchekeni wakafanya ni mchezo. Na hayo ni kwa sababu kwa wao ni kaumu wasio na akili, wala hawatambui farka iliyopo baina ya upotofu na uongofu. Sema ewe mtume, enyi watu wa kitabu, hivyo mnatuchukia kwa kuwa tunamuamini Mwenyezi Mungu na tunaamini tuliyoteremshiwa sisi nayo ni Qur'an na vitabu vilio sahihi vilioteremshiwa manabii wa zamani na kwa kuwa tunaamini kuwa wengi wenu mmeitupa sharia ya Mwenyezi Mungu waambie ni kuambieni malipo maovu kabisa kutokana na Mwenyezi Mungu ni hivyo vitendo vyenu nyinyi mliotengwa mbali na Mwenyezi Mungu na rehema yake na mkakasirikiwa kwa sababu ya ukafiri wenu na uasi wenu na mkazibwa nyoyo zenu mkawa kama manyani na nguruwe na mkamwabudu sheitani na mkafuata upotovu nyinyi ndiyo mko katika daraja ya mwisho katika shari kwa sababu nyinyi ni watu waliopotea kabisa mkaiwacha njia ya haki wanafiki wakikujia husema uongo na hukwambia tumeamini nao wamekuingilia na hali ni makafiri na wametoka kwenu nao ni makafiri vile vile na Mwenyezi Mungu anaujua vyema unafiki wanaoficha na yeye ndiye atakayewaadhibu na utawaona wengi wao hawa wanakimbilia kufanya maasi na kuwatendea uadui wengineo na pia katika kula mali ya haramu kama rushwa yani mrungura na riba uovu gani huo utendao Singelikuwa vyema malau kuwa wanazuoni wao na makuhani wangeli wakataza kusema uongo na kula haramu. Uovu mkubwa huo wanaufanya kwa kuacha kusemezana na kukataza na maasi. Mayahudi walisema, mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba, haukunjuki ukatoa. Mwenyezi Mungu ameifumba mikono ya wao na amewatenga mbali na rehema yake. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha. Yeye hutoa pendavyo. Na hakika wengi wa watu wa kupita kiasi katika upotovu wao. Haya yaliyoteremka kwako huwazidisha udhalimu na ukafiri kwa sababu ya chuki na husda yao. Na sisi tumetia baina yao kwa wao uadui na bugdha mpaka siku ya kiyama. Kila wanapowasha moto kumpiga vita mtume na waumini, Mwenyezi Mungu huuzima kwa kumpa ushindi nabii wake na wafuasi wake na wao wanajitahidi kueneza fisadi katika nchi, na kufanya vitimbi, na kutia fitna, na kuchochea vita. Na Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Na lau kuwa watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo, wangeliuamini Uislamu na nabii wake na wakaacha madhambi tuliyoyataja, tungeliwafutia makosa yao na tungeliwatia katika bustani, yani pepo za neema wakastarehe humo. Na lau kuwa wao wamezihifadhi Taurati na Injili kama zilivyoteremshwa na wakazitenda na wakaamini yote yaliyoteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi nayo na ni Qur'an. Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riski ikiwajia kutoka kila upande na wao si wote sawa katika upotovu. Miongoni mwao wapo jamaa walioadilifu wana akili zao timamu. Hao ndio wale waliomwamini Muhammad na wakaiamini Qur'an lakini wengi wao wanatenda vitendo viovu na wanasema mabaya na wanajitenga na haki.